zen hori etorri da. Eh, ze falta zen? Oida. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta gauza ah. espezial bat dago. Ah, bai. Gero... Bueno, eh, presentatuko dizuegu falta pertsona. Ninez, katxinetzen naiz, lenguanen nintzen etorri. Eta zen bat urte dituzu? Zazti Zer gustatzen zaizu egitea? Jolastean. Zertan. Zer. No se. Sé. Mejor pues, cuetarán. Vale. Bueno, ta. Eh, orain zer ziren, liburuak edo insultuak? Eh. Liburuak. Liburuak. Liburuak. liburuak. Vale, Daukazu bat rekomendatzeko? Nik. Edo zeinek? Beste eman lenguan bezalako txapa, mesedez. Eso, eso. Eh, bueno, eh, dakat, eh, zautze bezute diario de grega. Eh, bai. Bueno, pues... Ezagutze tituloa barruko ez. Vale, pues doa mutil bat, eh, ezakita, ma dia mail urtekoa. Bai, eh, aventurak, entre comillas, eh, eiten ditula. Listo. Bueno, pues, eh, ninago irakurtze noain Amanda Black. Ez dakiz? Ah, pues esa non, vale, vale. Eh, bueno, pues ya está. Badaude bat binon gehiago, jakiteko. Eta zenbat ematen diozu zerotika amarrera grez? A ver. Beatzi. Gehiagi. Seba. Mm, eh, pues no sé. Nik bat bakarrik irakurri dut, eta irakurtzekotan ondo. Ni bat eta... Ni bat bai. eta bia ta gustatu zaizkit ere. Bueno. Zuek bat emat rekomendatzeko? Mm, Cri, cri, cri, cri. Bakarrik ordu bat eh? Bakarrik ordu bat dakagu. Ta erdi. Igual, igual. <laughs> es el daukat. Vale. Ta Zuki jargi? Ni esta. da. quién? <laughs> Lea Stilton. Tea Stilton. Tea. Vale, bueno, sí, como se diga. Tía. ¿Está cierta Zoa? Pues, pues de unas chicas. De unas chicas. Nesca va a batzutaz. Aventura iten dute? Bai, bai. Jerónimo Stiltonen Stilton Bai. arriba. Bye. Sí. ¿Eta su se ematen dio en dios su Pues no sé. Sorci. Por ahí. Mm, vale, sorci. Vale. orain... E, insultuak, ez? Bai, orain insultu batzuk. Bueno, ez dakit, ba, e, aurkitu jogu baten bat, o ez dugu ez dara Bat bakarrik, haunk ez dakik guzer nahi duen esan, porke iztegian ez da gertzen. Bueno, pues aurkitu dugun insultua izan da... Bueno, e, esan digutena. Bueno, esan digutena. Eta enbor batzuk mesedez. ah. Ba, <laughs> ba, lorea. Ez da, usted esan nahi dula tontoren esan nahi usantzeko akala. Ustedet, eh, ezin kaso asko. Bueno, eta orain jarriko izkizuago musika batzuk eta gara espezial bat egongo da. Sorpresa! Sorpresa! Sorpresa bat! Barkatuen zungo duzue. Eh. Hori da, eh, mm, ez da beste jartzegu. Ez da, eta esaten den Pablin. Itxe jartzegu <laughs> bilan Bye, Harry. Bye, villancicos. Villancicos. Eso, eso. Venga, Pablo. Dale, caña. Venga, venga. <laughs> a ver cuánto tarda, One. <laughs> ya te digo. Dale, caña. Ordua te erdi, eh. Hori Ordúa te te erdi. Harry! que se acabó un gustilla. <laughs> Hori Date prisa. Toma, show. Malditos villancicos navideños. Odio a los que cantan villancicos. Esos zarrapastrosos con sus vocecillas chillonas. ¡Os lo advertimos, todos! ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¡Están aquí! ¡Han venido por mí! ¡Han venido! Ah, ah, ¡Ay, ay, ay! No estoy lista. Ah, aún no estoy preparada. No lo estoy. No. No. sorpresakin. Bai. Eta hemen gago sorpresa eta eskatuko genuke edo alduten moduan kaixo esatea. Kaixo! Kaixo! Kaixo! Ez dindet sortu! Kaixo! Kaixo! Lagundu! Norbaitek laguntzea, mesedez! Ah! A ver, eske daukagu hemen Olentzero eta Mari Domingi eta be laguntza bile bat. Bai, Preso. Raptatu egin ditugu. Bai. bai. Eski, eki ikustet badakila minoz, txomin eskulo zerbait kontatu dizu, ezta? Bai, eh, txomin eskulo ze, hola, tipiko kallejon de pelikula. Bueno, pues oietako batean sartu zen, eta kontainer batzuk zen, eta txomin eskulo ikusi zuen, nola, pues, eh, Olentzero eta Mari Domingi zeuden bere laguntzaile batekin pues zaborra pilatzen ta Ta pues eh, sekuestratu ingenitu. Ahí va. Ba. Bueno, enuen espero, eh. Orain interrogatuko ditugu. La Tortura modu. Eh. Bueno, du trapoak, ez? Aser! laikoa da, horrengoan Baitza galtzerdia, baitza garbitu, koetxo. Bai, bain ondo geun den zaborra zilatzen. Zerako usaia, zelera zan galtzer dia. Txami eskulu zera, bai, eh? Garbitu, garbitu peskat, eh? Zea, oinetakoan. Txomin, hon bainatzera mesedez. Bai, omengi, ondo zaude. Bai, ez, eh, olentzero, guazen hemen di, guazen etxera. Guazen nun jol nahi dugu bainatzera. Itxe, txe, txe, txe. Iso, iso. Galdera batzuk egin arte. A lehenengo ah. galdera. Eh? maite dituzu, eh? Eta zuri za importa zaizu! Esateko eta jazta! bueno, olentzero, esan egin behar dugu. Esan egin behar dugu, nik. Egun eta lauro gaita Bete berri, bete berri. Ah. Ah, bueno, ni pizka gehiago, baina bueno. Zorionak ordun. Hmm. Azen modua, zoriontzeko zuena, gubaitzea eta honeak hartzea. Ja, bueno. Ni pizka gehiago, baina hori ez eta izango. Ez atako eta jazta! galtzer dia garbitu ondo, eta ordu esango ez zuen nire adina. E, eh, mesaldazu esan? Aldezu esan edo berriro jartzezu galtzerdia. Bai! berreun eta amar urte! Bai! Inguru, bai. inguru! Bai! Gutxi gora bera! Ke pila! Ke viejuno! eta bestea, non bizizate? Mm, ez ez ez hori bai ez ez ez ez ez hori bai ez ez Unitimidadea da hori Hori da, olentzeroa eta biona, aizue Mendi puntan Kuskus ero alakoak Mendi punta batean Gaztaino kolotxagabe hauek Zein? Ze mendi? mendi, mm. puntan Euskal Herriko mendi batean, aizue Puntan Gatzelea ze katzen ditugu beriz? Zegaltzer dita, zegaltzer dion da, aizu zikinak. bueno, ba, mendi baten puntan. Eh, eh, Ez esan ezurrik, eh? Gizkipuzkoa eta nafarro tartean dago. Hori da, hori da. Mugan. Eta horrean jo irakurri dezakegu. Irakurri? Ja, ezin dugu gehiago, esan, ez, etorriko zarete gure txera abertzertako gajanari guztia jatera? Ah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Artuko genitu nu pari. Hori da gauza. Gainera! Hori da gauzak! Hori da gauza. Ez ez ez ez ez ez ez. Ez Txakurra botako dizkizuegu. Hori da. Zer dituzte bulrojak? Oh! Eta. Ta okerragoak ere bai. Arta txakurrak. Eta bai. Okerra da bulro. Eta laguntza ieskurikogu. Hori da. Boa, arta txakurra daukagu. Bai. Bai bai. Baina, opariak ez dikutu. Zeba? A ber zuetzako ez dira direlako, beste bat zuetzako direlako. Eta nekia adibidez? Zemango diakue? Ah. Ui, eh? ez errez, baizea! Zuri ze, mira Ene. nola parte hartu duzu maltzurkeri hontan. Nik ez dizut ondo entzun, ze esan duzu? Aber, e, eh, aurten zemango diazun. Ah, ba, hola, katxete pare bat. Hola. Hmm, agian ikatz pixka bat. Ikatza nahi aldezu. Ah, bueno, es. ikatzo beto asto Baina ikatzo jaten ez dena, eh? Ah, ah, Berdin du. Erretzen den ikatza hori. Baina uste eto orain debekatzen hasi direla, zeo bi emititzen duelako edo olako gauza bat. Zarraro. Ja. ja. Nik ez dut ulertzen oso ondo, eh? baina bueno. Ordu ni ugal alzi beharko diazuei denunziatzen. Eta izu ez zuek oparirik eskatu alde zuek. Ah, bai! Zeren, zerren datik igual ezabatuko abatuko zegu, eh? Nori da? Ba, lasai! Eskatu de zuek? Diru asko kopariak. Ba. Bai! Adibidez? Bu! Egun eh, euroko opari, ba! eh, pues, pues, a ver... Mm, es, ba, a ver, ez nio kanpetxeto, baina horrein itxin eskatko izti zezabetele, men. Mm, bota, bota. Ba, aprovecha tu. Eh, ba, ba, pues... Va, ba, va, aquí se le carrico eso, Dan. Sí. Ese es Riz. Ese Ni Riz. Y Barco Bat, Naiden. Barco Bat. Barco Bat. Bye, bye, bye. Nora, juteko. Yo qué sé. Venga, venga, Nora, Nora. Nora, ah, Nora. Ah, ah, ah. ah. ah Seguro eh. que galete, galete, te gustaría sin disogo galeto. Ene, baba. Galcerri, si quiñequín. Un dúo, vuelte, mateko. Bo bo, bo, bo. Ah, pues ni eskatuko de banko xo bat diru guztia. Ah, bai, bai, bai, obeto, obeto, Eta bankerua barruan ere bai? Ez. es. Ah. Baina segurata bai. Ah, eta bai. pagatua bizitzarako. Bai. Bueno, muruko diru guztia. Bai, claro. Segurata. Segur! eta guzti hauek. Eh? Ah! Baina, ber, bankuaren dirua diruarekin ordaindu aldio zuere, bai zuek, eh? Ja, baina gure dirua gastatzen ez zuena. Hori da. Ta seguro zuen dirua dela? Bueno, bai, bai. bai normalean bai, bankuaren dirua bai. guztion dirua da, egia da. Hori da, bai, olentzero, gogoratzen dezu alako hartan ze pasazitzaigun bankuarekin ez da. Egia. Buez, ja ez da. Ze hipoteka! Horraño irakurri dezakegu. Bai, bai, bai. Bai, bai. Fin de la cita. Aizte gazkien pasagunun, bai, bai, bai. Ez du uh, gogoratu nahi. Uh, uh, Bueno, bueno, ze gehiago eskatu behar dezue. Ea ba, ah, ba zorrendan ezabatzeko, ba. Ja, eh, ba, ki paretiko dizue. Ze? Galtzerdi garbiak. <laughs> bueno, ez txarra, nik ari, niri gehienak ja desgastatuak ditut, hasi que zerbait zerbait da. Laguntza jari altzera dena apuntatzen hemen ezabatzeko izenak eta opariak? Bai. Eskerrik asko laguntzaile. Oh, laguntzaile. Bueno, zer bueno, izan... Bueno, eta zuek zer nahi dezute, ozok ez dezute zer esan. A ber, nik izenak ez dakizkit, baina legoak. Arbada mundua. mundua. Mundua, mundua nahi dezu zuretzako. Bai. Mundua? Ara bestea. Bai. Nola mundua. Ara bestea. Mundua, dena dagona mundua. Baina... Ah, Baina eh? hori ezin askoa da! Oi, hori entzero bai. ezin dugu eh? ez, ez hori ez da posible! Lehenko vengo eskatzen digutela hori, bai, eh? Bai, bai, bai, bai! Mm, eh, bai. baina, baina, Ez da beto diktadorea ja edo presidentea edo muerregea mundukoa. Eta irra txiki bat. Ez. Ez. Gutxiago. Bueno, Gutxiago. Bueno, opari ba. eta zitzeiten nola ematizue denbora opari guztiak e, eh, usteko zuaitzaren azpian. Baina, bueno, ze galdera mota dira, oie, claro. mesedez! Karo, gure Baño. truko guztiak ezaguta ez, dituzte, ez, ez, gero, ba, ba, baita egiteko, ez? Oze? Bota nahi bai. gaituzte, olen zero, bai, bota nahi gaituzte. Bota nahi Sucesores gu daukagu gure... Zea, sare bat daukagu. Gure gauzak. Eh? Eta gure laguntzaia da azkagortik, kanere bai. Hori da, dibidez, eh? hemen daukaguna, gure laguntzailea da. Eta eh? nola daitzen da? Ea ba, hitz egin dezala berak. Nola haitzen zea laguntzaile? Eider ditzen naiz. Eta nola laguntzen diguzu, Eider, esango aldiezu? Bota, ber. Opariak banatuz. Ah, claro. <laughs> Hor dago. Eta oso ondo du, eh? Bai. Eta alko zen egun lapurtu berai jari <gasps> batzuk eta guri eman? Bai. Ez dakit. Ez dakit. Ei, darme mesedes. Lapurtu dezu. Ue, bai, baina. Zer, zer, bakatu? Aber, lapurtu dun baten bat. Hori da. Hora indik ez. Ah, zelako ideia eman diozuen, hemendik aurrera ez dakit konfianza izan dezakegun. Gure laguntzaileari ideiak ematen. Ba! Laguntzaile ez batu talde honetara, eh? Haze maltzurrak. Adi hauekin kontu izan. Ah, haze kompainia txarra. Eta, Eider, zuri ze gustatzen zaizu egitea? Marrastea, mm, irakurtzea eta jolastea eta horrela. Oh. Zuk ez dezu paririk eskatu noski ze gure laguntzailea zea. <laughs> ja. Eskatu doble, ja, ez da laguntzailea aukiko duzu gauza gaio eskatzeko. Oso pari da, ja paria da laguntzailea izatea. Soldate maten jo zute. Oida. Uh, a ver, a ver. a ay, ay, Ai, ai, ai, ai, ai, galdera. A ver, janaria maten diogu. Eta oea. Oea. Ja, Edateko... ze, astoakin batera, ez? Bueno. Baliteke. Bai. Eta... Zeba hartzen ez zute janaria basuratikan? <laughs> Ba, ba, ber! Ba, Dena gareztitu da asko eta horretzero hitz egin zuk dut. Baitu, a ber! Izan genune eh, hor baratzen, ba, arazo bat. Ah. Dena, mm, etorri zan, jela, eta, ba, bueno, ba, pikutara juzitza egun, ba, usta. Horun hemen ginen zer, bai, bilatzen! Ez gara ez Ai, ai, Justo daukago dirista gutxi batzuk eta zer gehiago. Gure azak pikutara, gure ba, azak. Eta gure zenarioak, eta porruak, ai, ai ama. Ez da astoaren zatere. Aire zut izan gortika janari pizkatzuek. Ba, izakarretan. Galieta batzuk. Ah. Eta zebez ez zute hartzen bakotikan, zuen dirua? Google ba. alen zero marido mili. Ber, demontre. izan da. Favore. gure izena deno dakite, orduan, ze, ze, ez dugu ezer behar. A ber, jun balentziara tortikan, segur bat ez dutela ezagutzen. <coughs> Euskal Herrian dago? Ni idea. Ah, ez, ui. Ez que guz gehatera, mendik. Ez, gu mendipuntan gaude eta, listo. Men ondo gaude. Bueno, en aldatzen <coughs> pila bat. Ez, eh, gustatzen zizue irakurtzea. Irakurtzea, irakurtzea. Zeri! Azteko da, irakurtzen? Oi, no! Bai, bai, bai. Oi, galdira galdera hona esian! Ba, zuan eskutitak irakurri barri dugu! Ah. Bueno, egia esan laguntza jak irakurtzen dizki golen, zero, esan behar dugu, eh? Baina tira, mm. badaki guen. Bueno, baina hori bai. iluntzen duenean ze... ze pizkazaiak iten zait irakurtzea gauean. Ui, noski! Baina, bueno! Lan guztia laguntza egiten du. Mm, ez. Eh, eh ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Dena ez. Ah, vale. Ia dena... ere ez, ez da, eider laguntzaile. Bueno. Oh. Osea... que beste laguntzaile batzuk ere, bai. Bai, bai. Eun por ciento atik. Eun ekotikan. I, laro gaita marra egiten du eider laguntzaile horrek, eta... Bat egiten du zute zuek Alferrutxa zarek Eta, eta, eta, eta, eta, eta, Como Eh, hori zu nola dakizu. Notik atera dezudatu hori. Bira. Zuzea FBIkoa! Zuzea bai. FBIkoa! Agente sekreto! Hor dauzka bai, liburu iztegia, e, eh, beste iztegi bat, beste liburu bat, e, eh, zuzea, investigadorea. Bai, eh, bai. ginen bilatzen insultoak Ah, bale, bale, bale. Kauzak ez daude. Eta insultoa zertako? Osateko? Lenako... Baina nola! Ah. Denoko programa da insulto berriak edo arrabak eta olako. Ah, bai. bai! Olen zero zeratik garritzen zea, baitu bai, egin gaituzte eta... Ja, baita ere! Ba, Memero tribu Ui, eh? markatu, markatu ez dute ez Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, Pues memelo me Eta arropa kotoiaz. Eta neria sagarra noski, baina sagardoa ez dete daten, ez pentsa. Eh? Olen zero, Hola zero Eze. Alkoholikos anonimos. Ez, ez, ez. Ez gu ospetsua eh? Sagar eta ura. Takitxo. Sagar zukoa hori ja zerbait terrorista eh, nahi du eh? Ah. Sagar zuko edaten terrorista zea. Ui, baina FBI ontan zertan ari dira. Zergatik Sagar zumo trafiko. Droga dauka! Droga noiztik! Proba beharko detzute hortarako, eh? Bai. Proba hori gabe ezin diguzuelako gauzak esan, eh? Hola, bai. bai, ez da zuen arropan marihuana. Hori eh? Zer da, mari, mari domingi? Mari eh? es que mari domingi landatzu marihuana asko, supongo, eh? Nik da kaparatzea oso polita, eh? Hori da. Mari, do, Marihuana. Baina eski gara. Oh. Juana. Juana da beste bat. Oh, hau Hori zan. Juana. Juana. Juana, sana. Marijuana es, marijuana. Mm. Droga ba- bat. Droga. Pues droga bat. Igual opio daukazute. Opio? Eh. eh? Droga. Nik, a ver, nik ez daukaz zirri, eh, zera, higien ez daukat ez errez. Ez, ez, ez. ez daukagu isenturik ez ez errez, ez, da opio. Ez, ez, ez. urtean behin bainatzen gehata dena, ez, ez, ez. Urtean behin! No, urtean behin! Noski! Ze guai! Esaten unza, ah. eh, Usai txarra zegoela. Estudioan zegoela oso usai txarra. eta bai, zuen bai, galtzerdia, bai. eta zuen galtzerdia, ze usaila daukan. A ver, ze, ze, ze, ze Bueno, eta berak bera jik enduzen. Eta non dago eskul luze hori? Non da? Ah, eh, galtzerdia garbitzen eh, agian. Eh, ez, espero, eh? Mundua ibuelte ematen, seguro. na. Ah, zure itxasontzian, ah. ezta? Ez, zorein dik ez. Hmm. Uste dut gero igual etorriko dela, baina ez. Pues espero de behitza garbitzea gaiun boak. Ze bestela hemen eh, denok egon gara hemen arna sartu gabe. Bi ur nago, bi urtetik behin ere dela baina, zenta zuek ere ez, eh? Bi urtetik ba, behin ere eh? <laughs> Bueno, ni aurrekoan erori nintzen putzu batera. Ez dakit zen batu daiteke hori eh, bainatu bezala, ez bai, dakit. Ez zikintza bezala egia zen. Ah, karo, zekin bai, nintzen baina gura zegoen. Ah, pero zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu zirendu Hori da. Ba, baina hori osasun garria da, eh? A ver, zaldiak eta behiak pasatzen diak bide hortatik. Eh, agian, bai, ba, behien kakarungo zan, baina... Hori bizitza da, hori ondo dago. Eh. Abonoa, da, ba, ongarria da. Eh. Bai. Hori da, izu zen ere, gure imunitate ah, sistema indartzeko. Arropa alatuko duzue noizean, bai. Bueno, noski, egunero kentzen dugu eta jartzen dugu berri. Oga, oh, eta laurako, noski. Bueno, hori da, perezia, bai, bai, hori da. Bai, eta, astoa opariak eramateko. Hoi laguntzaileak esan dezala, eh? Oi bai, Hoi bere lana da, eh? Laguntzaile ez, eh? Bueno, Nola egiten dugu hori? astoak, zaldiak, mm, urtero aldatzen dugu. Mm. Eta ze, ze baldatzen zuten, beste pixu jartzen zuteke profi deuta egiten da. Hori da. Eh, Asesino! Eh, Asesino no, asesinos! Animalien alde gaude, eh? Zaintzen ditugu, eh? Bai, bai, karla. Laguntzen digute, bai. kargata. Gaixuak! Bai. Habe, zuek motxila ez dezutera ematen eskolara. Ez. Bai. Baina bai. ez dira hiltzen. Ah, ah, baina gu ez dugu, eh? A ber, ezo gu esan dezu egiten dugu, guk ez dugu esan egiten dugu. Osa, zeate fabrika guteko bat de explosión de animales? De explosión de animales? Oida, matadero, matadero. Matazer? Eh, eh. Horretako bat daukatu egin ah. aria. Galdera bat. Baina ber, nahiago dugu, bilatzea zaborran, animali horiek hil baino. Ikusten, ikusten. Horregatik gatik anginen zaborrean, hor janaria bilatzen. Ja, ja, eh? pestaiz. Ja, ja, pestaiz zuek eta... Horbiltzeko mikrofonoa esaten dute autikan. Ah, bai, ze. Horbiltzeko. Horbiltzeko ah. mikrofonoa. Ah. Ah, Itze egin gertuago, mesedez, gertuago. Ez da, eh, zor Pablo, psikiatra hori edo. Nahi da zemezan. Ikusten nionik ba psikiatra arpegia, Pablino horri. Pablino laguntza askatu hortikan, aberra diguten. Pablino, deitu. Deitu, deitu, deitu, deitu, deitu, deitu, deitu, deitu, Bueno, nese goza galde, aldizu goza galdetu? Mm, mm, ikusiko dugu bai. erantzun nahi dugun edo ez. Ja, ja, ez dakit zen bagauza. Eh, eh, ja, ja, gehi eh. E, zuek edaten dezute gauzakola, alkohol dunak eta... Ardoa. Cerveza. Esan dugu, sagar zukua eta ura. Seguro. Ay, no, a ver, ni cargua bai. A ver, a bestia. A bestia, ba, aquí sotea, a bestia cala dio, ¿es? Eh? Olencero, esan genun, es que no la onta si te jenda aurrean, ¿eh? Eta, bueno. Vaya bestia que se atendun, ¿eh? Por eso ya que os hizo prueba, Gite, por favor, no van y lo geita pico, a ver, no, a ver, Nick, a ver, es de gugidatzen, ordón. Ori egiaba. Ordón edal de saquet. A ver, Mari que esan du, verán, es la pelosa suedaten, Mari que suedaten. Nik ardo botil bat eta listo. Baina beroa sartzeko. Laguntzaileak ere ez du edaten, eh? Hombre, nik ez. Ez, eh, segurona! Tasto hori ere ez diozu ematen ardoa ez da? <laughs> Hombre, ba ez. Nik edaten ez badet. Eskerrak. Eta, olentzero, ze bat zaudu edaten zerbeza bat? Hori da! Ah, hau zerbeza zen! Bai! bai. Jo, pentsatero zuen bai. pisa zela! Barkatu! Jo, eh, eske batzuta nire pisa daten dut! Hombre, a ver, eh. normala, ah, zer horretan ibiltzen badia. Claro, ibiltzen bada izputzu batean, eh, egin zer. Bueno, ni sistema inmunea indartzeko da, zer gertatzen da, a ver, zer, zer. Euskal Herriko jakinduriaren baitan dago, eh? <clears throat> eh? Ez. Ez zen ekiten? Bai, bai, bai, bai, nik dauzkatetzen. Egon, egon, daiteke. Nire eren bai, bai. amonaren liburuak eta. Hor jartzen du. Eta, ufaren behar da. Mm, ez, hori erabiltzen dugu gure baratzean. Hori beitu, kaka usten dugu McDonald's eta lako zentro komerzialentzako. Hori bai ez kaka dela. Oe. Bai, hori da. Horea bestelakoa beste lakoa da. Hor da kagu eh, bat jartzen dela McDonald's mierda por euro. Ah, bai, eh. Hori da horrekin adosnago. Badago mutil bat edo gizon bat eh, jantzuena ezakit hilabete bat McDonald's eta Burger King en ustet hilabete batula eta hilintzen. Normal. Uh, Ilargia eta aste bat izan zen hemen zuen. Normal. Normal. Gaixua. Hori da. A ver, baina guk, eh, guk ez dugu erabaki hemen egotea eta espero dugu bezinik ateratzea, ez da? Ah, ah. Hombre! Gure askatasunaren kontra gaude hemen, eh? Ez pizka eta asustatutan egoen, Hombre, galtzerdi horrekin, eh? Claro, galtzerdi. Ez zingen un arna sartu, ez ez er? Ez dut imaginatu nahi gaion boak, ai, ai, ai, ai, ez dut burutik katu hori. Nik ere esan nien eh, kloroformoa jartzeko zuek lokartzeko tala, baina behaiek esan ziren. Zan nahiago zenuten zikinkeria jarri. Hombre, naturalagoa da galtzerdi honen usai hori egia da. Ah, jolentzero ez dakit nik, ez dakit nik. A Nahiago nuelo egon, eh? Ez da, bai, Zingo dugu, gero, nora itzuriko gara etxera, nola ingo dugu? Nola egingo dugu, bai, laguntza aile nola egingo dugu? Taxi bat, eh... Ba, bidetik, Ah, bidetik, baina... ez dugu ikusi bidea. Ja, ez dakit, ez dakit gono gara. Begiak tapatuta ekarri gaituzte, hola? Hone no? Hortan arrastu dute. Brujula bat, Maten diguz, berri zera maten dizuet. Ah, bale, bale, bale. Edukion zira? Ez ati madigo zutez zehazki zemendita bizitzarete, ba igual eramango izuego. Hori da. Eta... Zertarako jakin nahi duzue, a ben? Esan dizu don bizitra, ben. Gipuzkoa eta nafarroa eta artean dagoen mendi bat. Eh? Baina izena. Baina, izena ez dakizuten ondagoen, hori? Leku hori? A ber, dukama porra. Igual ez dakizuzun ondagoen. Konkurruioz. Konkurruio! Konkurruio Bilatu mapan! Olentxero! Iztagia Google Maps eh, existitzen da! Google ze? Baina konkurruio ez da hori? Google, Google, Google Google Maps! Google Raps? Ja, pues, Rap? mapa Eh? Mapa! Ah. Mapa? Ba, a ver, eki bideak agertzen bai, direla? Ba, pues, ah, bai, mapa bai, mobilean. Pantalla va pantalla serden, den. Pantalla va. justo el Pablillo hace la Ah, Pablillo, ah, Ori. Bueno, ah, más o menos. Pues ah. eh, móvil va de acá pantalla bat. hago, bat. Hor va. Ah. aplicación bat. ¿AP? la Brújula bat es más aplaca, aplaca, sí, no la aplicación, aplicación, aplica, uy, aplicación que eh, en un cuento a que está, la, hola, es, verdindu aplicación, uh, Bueno, pues, Sería a eh. estás demasiados modernos. Edo zuek Eh, hori ¡Ah! seguro. Eta zer, zue baino gehiago, eta zer. Eta arro gaude. Zarra nahez, eta arro nago. Zarra gara, eta arro gaude. Jo, ez tegezke kantzatzen dezun. Testamentua egin dezute. Testamentua? Ez da, iztegi mota bada. Aputatzen zuen paper batean. Han, zen zenan zerrei, norrei emango diozu gauza guztiak zuriak. Gauzen Ez, ez, ez. Bueno! Eh? Ez, ez, ez. Immortalak zate edo da, osea... A ver, noski. Olen zero eta mari domingi gea? Bai, bai. Galdera bat, zer zate, el señor de los anillos eko erfuak bezala? El se? Se fura ni? Fua, fua da, untatzeko, ez? Fua, bai. Untatzen den, ez? Eh, eh, zea, antzara nata horita, ez? Bai, antzara nata. Aten da, ez? El señor de los anillos da liburu bat. Ah, ah vale, vale, vale. Ni burua gustatzen vale. bai. Elfo bat ba akizute zer den. Ah, hola, belarriak bai, e eh, puta. Bai, bai. Ah, gure laguntzaian bat. Bai. Laguntzaia bat. Bai. Baina altuagoak, altuagoak. Ah, vale. Porque hau oso da. Ja, bai. inmortalak, hmm. o sea, aldite bizi mila urte hola, ah. baina espata bat sartzen diezu da initen dia. Espata bat egin... ez dira inmortalak! <laughs> bai, inmortalak dira! ez dituzu nintzen bitarte! Pringaua! Ui, bakatu, bakatu! Ole, zero mesedez, neurtu pixka bat, eh? Tu, katxirrulo! A ver, beitu, nire aurrekoan, eh, aizkora kalabasartu ninduten, eta beitu zen denagoen. Bueno, burutik pixka jota, baina... Baina, hori dago, ez? Hori dago zinen lehen ere. Bai, hori dago. Horrekoan, Mari Domingi, zegoen, zea, zelora da, jasotzeko... Sega, eh, Aitzurra kin eta ez da, bai, bai, bai. Eta baitale klabatu zuen. Hankak moztu zen dituzten. Eh. Ez begira, begira, ez osorik gaude. Oh, ez algaitu zikusten. Bale, bai. baina, enfuen eh, esplikazioa ah, da. Bai, bai. Imortalak dira, baina, osea, Baina ez Naturalki, ez ah. dia hiltzen. Ah. Osea, denborakin ez dia hiltzen. Orduan ez dia hile eskorrak guztiz. Baina, e, imaginatu, zaiatzen zea hiltzen, sartzen dia zula bain bat ez dakinun. Pues, igual pixkanaka hiltzen dia. Ah. Eh, Erdi inmortalak. Mm. Gu, Bueno, ba, gu, inmortalak. Eh, hori da, bai. Guk zenda belarrak ditugu eta olako gauzak. Hori da. A ver, bigaldera. Lehenengoa. Zuen laguntza jakiten dute dena eta bilarena. Zuen laguntzaile dituzue laguntzeko edo nahi dituzuelako mm, Erantzun dezara laguntzaileak. A laguntzaile, zer uste dezu? esklabizatu dizute? Es. Esklavize? ah, hor latiak jotzen, kamiseta eta gabetola. Egin dizue Ez. Guantan eta eta Seguro? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ordu zu lan egunean? Zortzi baino gehiago? Zinbat pagatzen dizute? segun. Mas o menos, esan, normalena. Mar bat! Oren zeroen egunetan? Mm, bueno, ez asko. Ikusten! Egun osoa! Egun osoa! Ikusten! Aztelen batean, aztelen batean zinbat lan egiten duzu. Mm, igual egunaren erdia. Eta zortzi ordu baino gehiago da. Zortzi ordu baino gehiago da. Eta zortzi ordu baino gehiu egiten bezulen jada explosión eh, humana. Es, explosión humana. Ilegal. Ilegal. Explosión. Zerler katata zerler. ama. Debe katua da. Esa no suena zan eguna. O sea, argia, ah, argia, ah, argia, dagoen momentu dit, amabi ordutik erdia. Amabi orduraren erdia zen bada. Sei. Pues hasta. Hori da. Galdera bat, galdera bat. Soldata zen bat. Oira, se mate mate y suete. Ah, Hombre, jaten dirua, dirua. Shosha, shosha. Momo? English. English, bit English? Primero explotas animales y ahora explotas a humanos. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, Zuek esan ez dute eh? hori, guk ez dugu hilten animalirik da zer. Bai! bai. Ez da gizakirik ere. Bai! Ez da hori, zuek esan ez dute eh? guk ez. Berez detektibea gea eta beduzitu indegu. Hmm. Ba. Ba. FBI, FBI. Deduzio hori dago, galtzerri hori, baino kerrago dakazute, eh, deduzio Aldre besa, eh? Bai. Eta, zin baso eldatak hortu nemate izute? Mm, Unezi, ete diru ematen. Oh, Pero si ya se han dicho algo, que imbécil, jaten du, jaten du. Pero es que, jaten du, basura tican. Eh, gu, gu, jaten du, basura Ah, ta orduan, pues, no lo he dilista eh, gutxi batzuk. Bai. Bueno, dagoena, dena den, aizue, gauza bat dagozo oso garrantzitsua. Zer, guk ez dugu dirutan kobratzen, eh? guk ez dugu dirutan kobratzen, eh? guk musutruka egiten dugu gure lana, eh? Eh, urteak eta urteak hemen Euskal Herrian zehar gora eta bera opariak banatzen eta orain hau jasotzen dugu trukean, zakaztu elotxerik! Pues, jakia Hombre. zehazten jubilatu zeiko Hori da, jubilatu zeiko Baina beste gauza bat da, inoiz ez dute eskatu. Nola dakizu hori? Eh? Baina jubilatzen bagara zein hartuko du erleboa. Ba, Santa Claus, Santa Claus, pringau horre? Eh? Zeina ez dute, eh? Bai. Santa Claus etortzea? Eh? Pringa hori? <laughs> Que le llamamos a él, eh? Y en la cara. <laughs> Homer Simpson zuek baino beto ikedu. Uh, nor da hori? Jo, Homer? Homer Simpson. Bino, hoi nungoa da? Ah, hoy Springfield. Baina eh, horrek ez du... jaten eh, duena, zea, janari zaborra. Donaldsen. ez eh, Horrek ez du ezagutzen Euskal Herria. Nola etorriko da gure lana egitera? Ez, ez, ez. Monei, monei. Laguntzaiak egingo dute bestela. Bestela, nik ez dakit ba. Laguntzaiak prest dauden. Ah! Eta Playmobil... A ver, money. gozokiak bat ditugu. En esto sit, en este sit es mucho Se gozoki, se tipo gozoki. Pues gozoki, eh, se, eh, a ver. Eh. Se akazute mai gaina. Eh, lapurtu indi, la indi bomboia, lapurtu indi bomboia. Go... Lapurra tia! Bomboia gene euskal zuetzako. Sekuestratu gaituzu, eh? Eitxain, eitxain, eh, eitxain. Bomboiak ez dezute baloratu. Ez dituzu, eh, da zure dituzu. Esplotatzaileak gehala esan dezue. A ver, nahi badugu zuen lagundu, Eh, guri? Bai. Ba, orduan, ba, goxoki batzuen truke. Eh? Hori ez da musu truk, ba, da ba. goxo truk. Bai. sakarretik atera dituzue. Hauek ez. Beste batzuk agian bai. Seguro, segurisimo. Tiket, bai. tiket, azet. Guk ez dakagula dirurik. Orduan, bai, bai, bai, bai, bai, Hornitzaileak ditugu. Ah, benenua jandegu. ez, ez, hauntz pixa bakarrik. Oso da. <laughs> Okerro! Zerena! Hauntzana! Eh, eta gian emeldik amar minututara lotan geratuko zarete denok eta guk ies egingo dugu. Eh. <laughs> Denok jandezute eh, gozokiaz da. Ez, berak horrendik ez. Ai, Ez dauka hauntz pixa, lasai, lasai, jan, jan. Mmm, gaxoa dago, eh? Auz kaka lasai. Okerro oh, orain di. No, bai, jaten ari da. Ez, nutritititiboagoa da, nutritititiboa goa. Eta xixareak ukitzen baitu? Ederki oso hona da. Sian, pasako telefonoa medikuari deitzeko igual luzian egon behar nahi. Bale! Eta poliziari. Po... Eh, eh, eh, aizu! Poliziari ez, eh? Iriarki, beste laguri eraman behar godi. Hori da! Hori da! Zebaguk zikuetatu ditugu. Bueno, etori telefona. Ah, bai, eskerrik asko. Ai, olen, dugu. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Baina ben koberturas dago, ez kobertura, Bai, ai, eske, que, eh, bueno, lehen txero veneno, supuestamente. Ez ez ez la bero. Eso es, ez. Auspicia. pixa. Auz pixa. Galdetuko nuke, a ber, no, izaldia zuten revisatu. Alden eh, azkarren, zebe igual, bian, zena, dorain. betaz, a ber. Eta bueno, betu poliziari. Ai, en polizia. eh, <coughs> sí, etorri. etorri, etorri, que hemen digute preso, lentzeo eta marido mesedez... Gezur galanta! Esan digute jateko bonboi galanta. azuk behartu indigute. Eta nire gute egiten desen butxak hauza. Aratzeko nahi bukatu du ez! Olen, zero zer egingo dugu? Kartzerara eramaten bagaitu zen, ole egingo dugu gure lan haste buru honetan. Lasai, gukan ditugu opariak, hartu. Baina banatu behar dira, ez dia zuen. Ah, ez, Ez dia kabitzen zuen etxetan, eh, bai. Ez dia kabitzen. Pia, pia baditugu. Bueno, gaurko sustezia bukatu degula. Eskerrak. Eskerrak. Eh, eh, baina, baina, baina, baina, satelitratzen galtzer dietaz. Jarri ezu, jarri ezu. Eh! Lena! Lena! Bueno, jarriko dugu. Bueno, orain, orain, orain, musika pixkat jarriko dugu. Pirikiko dugu atea, eta hemen dago irteera. Ke alboroto da. Oai, e, eh, musika jarriko izuegu. Aio! Mi aldiz zaitut nire belarrira, xuxurlatzen, bat. Orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da Gaur bihurtuko dugu dena egia Goxo goxo itzegida dantzatu bitartean Artu dezagun bizitza guretzat Guretzat gorde ditut musu eroenak Guretzat, debekatutako jolasak Guretzat, amaiera gabeko bidean Gobakoitzaren ustean dator, Egu santirik ederrena Horain bizitza guretzat da that's how that Galakoi tsare noste andador, ebu sentir i que derrenar, guretsa, gordito muchueroena, guretsa, deja tu tampoco la sad, guretsa, la majada eco viviendo, galakoi tsare noste andador, bizitza guretsa da. eta olentzeroki eta bere laguntzaia hemen eixian eki eh, zebagu pues ez dakit zantzate ez duzutena ez da eh, bai esan dute eh? bueno, eh, orain eh, orain ez bueno Bueno, hor ja daude juten. Ah, egia daztu intzait. Eki jundela, eh, olentzero eta mari domingi eramatea. Bai, bai, bai, bai, ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, baino bere ordez, etorri da laguntzar bat. Ba. Zein da laguntzar hori? Redoble bat mesedez? Etxo, redoblaz ez dago zen? Pues, eh, onki ba. etorri egiteko txominei. Ipa darle kaina. Bueno, ez galdu orain txomin eskuluze. Aurre. Txestea! Usted. Eitxo, galdera bat. Bai? Zuri ez gani zure ez bueltatzeko inoiz gehiago? Ja! Ba, ja! Bai. Ah, ma, bai, ez da nint. Ah! Eh? Ah, misu bat, gaurko ez ditu mangak, eh, eh astu nahi eta puntatzea. Pero eskerrak, ah. lenguan kriston txapa Cha. botazen igu. Ez... Baina egual urrengo azte muruan ekartzi. Pero ez zato ze zematea txisteak? Eh? Txisteak gomendatzea ez, oza, txisteak... Txisteak gomendatzea ez, kontatzea ez, zango da. Bueno, pues gaur hemen, txomin eskuluzei kontatuko ezkigu txisteatzuk, eta guk ere bai batzuk esango izkizu Bai. Bale? E, egon geha leheno, trampa pizkatin dugu, eta leheno egon bideo bat ikusten, ba... Guatzen Eh, guk txomin ez da egon, eh, ba, ikusteko, osea, jakiteko batzuk. Batzuk berriak eskizkola. Bueno, Jomin hasiko da lehenengo txistearekin. Hori da. Bota. Jomin, eske... Eske... Ez ditut horrendik pentsatuan. Orduan, pues... Eh, a ver... Eh, ai! Eh, ez o osea... Ah, ez dakit, osea... Osea... A ver... Eh, txisteak, güey. Bai, txisteak. Mamá, kit, fermazo. Usardu. Ay, es me metes no presión y no puedo. No tanto, Xomi. Bueno, a ver. Eh, Onain pentsatzen, titxo. Eh, pues bitartan zitegu, bueno, txiste pues, Bueno, pues ni kontatuko izet, vale? E, eh, kontatuko izue txiste bat. A ver. Kika, ze kafe hartzen du bat kartzeletik atera, berrita dago, Atera berri dagoena. Eh, joder, Neira, vayas tu Inside pasa, Inside. Es en Express, no la Vale. <laughs> Expreso Bat. ¡Ah! Eh, ¡Este ¡Ole! ¡Wow! ¿Cómo se llama? El pez que se cae en el quinto pi piso. <laughs> ¡Ah, ¡Tul! <laughs> Oso oh, Vale, vale, Nico nik beste. Itxo, ni vale vale Vale, venga, al bota. Gero ni, A ver, un norbaitek. ¿Qué le hizo una ola a otra ola? Hola. Hola. Hola. Es adiós. Adiós. Vale, me toca, me toca, me toca. Eh, asmakizun bat, vale quiero txominek asmakizun bat kontatuko código Bat baino, vale! Me toca. Eh, más mazin más bai. más mazin mazaizkio, ¡Es! Bueno, Katin bota. Aber, daude, bi lagun pasatzen menditikan. Ta gero, i, aukitzen dia txakur batekin eta beste betxe batekin. Ta batek esaten du. Ke mono! I el otro dice, pero si no es un mono! Ya está. Bueno, pues nik beste bat. Hau ez da oso, oso txiste, txiste. Pero da, bajo el mar, bajo el mar... tiras un pedo, matas a Nemo y a su papá. Bueno, pues ya está. Ematen eh, du abesti bat. Ya, es que a Bestibat se la da. ¿Estás más raro hoy? Ay, bueno, a ver, em, eh, asmakizuna orain esango den. Bueno, itxoine, no ni falta de la dela eta su Pablo. aquí en el Pablokin elkarrizketa eh, hoy. Pablo ez Paulinho! Ya la ya está Vale, bueno, y chai micrófono. Hartzea es que da Bueno, pues redoble batzuk. Eki, eh, o sea, eh, txistentzat. Bueno, da chiste, das makisuna, Ups, ups. Eh, zuek asmatuko ez dut, eta bako txak vale. Eta gero alde nik izan? Bai, bai, bai, bai, A ver, bai, bai, Bueno, parece plátano es, baina ez da plátano. Bronce. Bronce. Bueno, beste bat esan. Gero ni. Bino utzi bukatzen. Ez hau esan erantzuna bukatu arte. Ez, ez, ez, ez. Hau zuek ez dezut erantzungo. Ez, jo min esan e, hmm? entzuten ari digutenek, pues jakiteko zehazmak izunen gero norbaitei kontatzeko. Eh, eh, eh, bronze, Bueno, bueno bino kontatu asmak izun guztia. Orizen. Oricen. Ah, ah, vale. Bueno, Sater. Eh, eh, no eh, sé, no la sé. Eh, Gaizkido, dagero. En que no lo adivine, qué tonto es. Está Ese es el ore. Zen, te te ta, pero ustedes son guatzen, ustedes No, ni me sé la de son Ese es el que no lo enchenta. Vale, vas conduciendo un autobús con 25 personas, bajan 15, y suben 8, Luego, bajan 7, suben 14. Eh, ¿Zen urte ditu el conductor? Beatzi. Bueno, Amaika. Beste bat. Eta hau zuek ez erantzun. Bueno, a ver. Etxo ina, beste bat, beste bat, beste bat. Ez, horrein egu erantzuna. Vale. A ver, pues, galdetzen izu hasi eran, urte dituzun edo konduktorea bera den, xak, eh... Ez, hasi eran esaten izu, Arisa konduzitzen autobus bat eta zeinio Ordun, e, eh! hor e, biderketa zatiketa o geiketa o kenketa guztiatzen dena ezin kaso, zuk pentsatu barrezu eta erantzuna da zura dina Hori datze batzua anizan edatzen autobusa Bale, oh, oh. bueno, hori da Ni kontatuko eta asmatizun bat A ber, a ke palabra nunca le puedes contestar con un sí. Eta itxin, zuek ez erantzun. Ez es que ez dakit. Ez ez erantzun. Ez ez dakit. Bale, bale, baina. Nik ez Es que Naidunak no. erantzun dagoen entzuten, deitzea bos, bi, zazpi, lau, zero edo zazpi. Hoi da. Eta ordura arte musika bat jarriko gu. Mm, Oida, izan... Baina, e, eh, e, eh, galetuko nizut. Nene, nik pentsatzen dutena, da, no. Así que, gero, eh, saten jatzu denek behitzen dutenia. Vale. vale. Bueno, goodbye. Jatzegu. Bueno, a ver, pues orduan, orain dituzue. Iru minutu edo kantak irauten duna, eh, ja, eh, deitzeko, zenbaki. E, eh, bos, bi, zazpi, lau, zero, zazpi? Ez esan dañazkar. Bueno, vale, bos, bi, zazpi, lau, zero, zazpi? mesedez deitu, eh, mesedez, Hori eta e, bota nahi duzuten erantzuna, bale? Engero beste esmakizun bat egongo da eta berriro egingo dugu, bale? Bale, orain! eskerrik asko, aio, mesedez deitu. Jarri... Ator, ator! Jarri, eskopeta, eskopeta! que si no quedamos en Eskopeta! Eskopeta! Vale. lo de a qué respuesta nunca le puedes contestar con un... Hori Vale, a qué respuesta nunca le puedes contestar con un sí. Eta pistorra, ¿eh? Super pista. Eh, más que con un sí, no le puedes responder. Vale, bueno. Con pues, nada. Pues bota teléfono. Vos, bi, zazpi, lau, 0 O sea, vos, bi, Zazpi. Lau. Lau. Zero. Zazpi. Zazpi. Baina galdera bat, zer jarriko ez zuten, erriza besti bat. Ez. Ez. Itxo ingo dugu, eta bitartan itxo ingo dugu. Ah, vale. Mm. Hori da, eta hemen. bizitza! Ta. Gaizki zuekin hemen, hola karretxika eta oso gaizki bat. Ixatzen eta jazta! Ba, eske de verdad. Se, se, se, zer Bos piz. Bale, txon, txon, uste deitzen ari digutela, uste deitzen ari digutela. Bai, uste baiet, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Norda, bai, bai, Nor da? Nor da? Ez du guantzuten. Ke ba, nire hotxo nago entzuten. Hombre, nire bai. Nire bai, nire abakarrikan. Ah, zure abakarrikan, abakarri nire beste nire nago entzuten. Bai, zu nire. Bai. Ba, nago, komo gantzago. Eh, Nor dago? Ba, uste berri estropatu zeiola katxarroa. Bale, eske ez zerbait ez doa ondo. Barkatu. Ba, beste agi hartu du. Eske dauka, da berri bai, dago telefonoa bai. hartzeko hauek tipiko de casa ola de las viejas antiguas. Frijo, bai. Bueno, bai, txurienetako arraroiek. Uh, eta, hemen, pues, berak, Pablo, dago, saiatzen, pasatzen guk entzutea. Ez agoteko bat bakarik entzuten. Gauza da ke, ezak, pasatzen joan entzuten. Oste, ja, Bai? Bai? Nor da? Kaixo? Kaixo? Si, la nadie. Tan, tan, tan, tan. Ez da, ez ez da, ez ez da, entzuten. ez ez Que ni dibe, te tengo un profesor. Un final de ordu ardi bakar daukago. Sí, bueno. Ordu erdi zerbe zerbe da. Meia pasa gut utzi ah, da. Ke pasa ahí? Utzi, utzi, no le metas prisa. Jarriko dugu musika. Ba. Bai? Kri, kri. Kri, kri. Kri, kri. Kri, Bueno, bai, ez zerrentzu, ez dugu... Ez dugu ez zerrentzuten. Sin señal. Sin señal. Ja, gila da. Matu nahi dula jarraitu hortik hartzen. Matu duzula nahi guri utzi. Eta itea, no se. Ja, Jun begiratzak. Ematen du ez du lan ajartu. Hemen. Ba, bestela beste un bat erakustea, eta jazta. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nazute eh, jakin. Eh, ez da kargatzen orduan musika pixkat jarriko dugu, bale? Bale, Bale, espero dut jartzen degunerako ja egotea ba, prest, bale? Alde bai. zik ez erabaki? Vale. Vale, besteak vale. esan, itzei. Bueno, pues, pues musika ah. aurrera. Zei, venga, esan. Pues... Venga, esan. Villancicos. Ez, villancicos jajarri gu, uh, escopeta. Vale, escopeta aurrera. Escopeta. escopeta. funtzionatzea. Espero dugu. Bai? E, kaixo, deitu dute. Esaten du Pablo... Pablino dago hitz egiten... Pertsonakin, bueno, ya esan digun nola deitzen den, por lo menos, usted, ez? Eh? Eze, zu esan nola bai. deitzen bai? zela. Olatz galarra dut. Kaixo? Eh, zu olatz galarra. Ja, baina gara eh, Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ah, bera zen deitzen zuna, eh? Bai, ez dugu ez errentzuten. Ez dugu ez errentzuten. Lasei, Pablo tekniko hori dago itxiten. Zuekitzen egiten non entzun gugu. Eta zu... Bueno, ber, ja. ze egin duzute aste honetan? Mm, ba, mm. ba... Prr, e, gaur jun... Gea... E, ni joan ez ikuste jargen partido bat... Eta, eta atzo... Atzo... Eta erabaziatzute? Egaldu. Galdu, pero besteak eran tramposos, falta kiten zituzten. Eta... Ba, ah, pitatik! Eta, ez dite pitatik. Bakarri behin. Igual, amar faltatik edo. Bai? Ez ah, dugu ez errentzuten. zuten. dago bestea telefonukoa. Eh? Telefonukoa dago ya. Ez dugu ez errentzuten. zuten. Ema dugu komasito xaberiara. Ba. Esaten du Pablo, hemen, ba, esatea, idioma, que se suspende. Ba, suspende eta ez da. Bueno, pues... Baina, zinate bedrometik egin. Ah, ez, bestelak itira bat. Batik bakarrik itzegin gozun, eta irraten ezen entzungo, <clears throat> baina alko zen itzegin, telefono tikan, por el fijo, Galdetu zer nahi du? Ja, egin ez nahi dugu jakin zehaz... En, ze du, A ver... Respuesta porque bestea berdin zaigu. Hori da. Galdetu bueno, jozu, igual alatz. jendeak nahi du entzun Ay, zein den, eta alde eh. Olatz galarraga. Uste dugu, hori esan digute. Bai, hori esan digu gure teknikoa. Teknikoa, Pabli bueno, esklabizatu daukaguna. Gure eh. tekniko, Pablinoa. es que kompainia berri hartu dugu eta ez du ondo funtzionatzen. Bez, eske, ah. beti konsejo bat, ez aldatu inoiz kompainia telefonika. Hori da, ondo gote mazate, zuen kompainiakin ez aldatu. Eta bitarterako, pues bestela, diak e, gauztak ari den juten, pues bitartean jartze e, eh, beste esmakizun batzuk esetitugu edo txiste batzuk, ez? Baita gure artean erantzunen bat. Bale, eta eh, horrengo esango dizugu, aber. esango deni esmakizun bat, en aber, join. Zein? Hainetzen mm. txanda. Ah, bai, entzanda. Badaki, badaki, badaki, Ah, que sube pero nunca baja. Este va a ser noveto. Mm, Que sube pero nunca baja. A ver, una pista muy buena os voy a dar, ¿vale? Vale. Vale, pues en urtean Bain egiten dugu. Sube Pero No, nunca baja. Al de ah, le es. <laughs> Los precios. Ez, osea, ah, en eh? urtean iten dugu. La lotería. Ez, pentsa. Da pe, gauza bat pertson, animalia, bueno, los seres vivos pasatzen zeguna bakarrik. Bai, <coughs> urtean behin. Bueno, a ver, mundua lleba... Beste pista bat. Au, oso ona da. Urtean behin da oso beste Bestela ja asmatuko zenuten. Eta urtean behin gauza asko iten ditugu. Em, gauza konkretuan... Espezial bada. Illa bete batean. Bakarrik egun batean pasatzen da. Hori da. Bai! Ah, ez kasi bueno, kasi dago bez... Ah, urteak, urteak, edad. Adiña. Edad. bueno, pero veres erantzuna eran du edad. Da, edad. Adiña. Bueno. Bueno. Adina euskeraz da. Beste bat esatik Bueno. adiña. En una casa, en, no, en un piso amarillo, las ventanas son amarillas, eh, eh, las puertas son amarillas. Eh, Todo es amarillo. No, no, no, no. <clears throat> La alfombra es amarilla, el vestíbulo es amarillo. Esto tengo ustedes amarillo, pero las escaleras de qué color son? Marrones. Ninguno, no hay ah, escaleras. ¡Hola! ¡Porque es un piso! ¡Su! Autón toda. Ematen eh, du baietz, pasmatu du. Ya, por lo menos. Bai. Tontísimo. Eh, a ver, bestias... Eh, eh, pues, gauza bat esatu ezu, <coughs> eta esmatu bat eratzen. Pero zizuk esan ez. Aiz, bi aizpa, bat Maria eta bestea. Jose. Jose. Eh, bai. Marian ditu bi. Iloba. Iloba. Eta, bai. en Jose ez ditu. Nola Iloba da, lengusua, haren osabarena ez? Zeba mutila da. Biloba ez da. Biloba da itona. Masu, ez. Ba, hai, no? A ber, honen txasa. A ber, hor da kasu, zeba ez ezu behiratzen. Kostatzen du behiratzea? Uma, hai, eh, baina zertanko dan karduan, insulto bueno, mierda pues, oian bilatzeko. Horren izango dugu erantzuna. Jungala gure teknikoaren bila. Bai, bai, da iloba. Bai, Naztu egin naiz. Bueno, pues nahi malakit. Vale, iso. Jose! y ven ama. Hori da. Hori da, es Ez... Lehen esan diogu. Hori da. tramposo eres. Bueno, me ere un da. porque aizpan dira, eta batekin bat bitu, ai, esko, baina. Vale, beste bat, beste bat. Beste bat? Es, este mm. en Oreni, siete velas. En, beste bat, beste bat. Si, eh, no, ¿qué está en el centro de París? La torre. Ah, no, ya eso. No. La I. No. No. no. La R. ¡Vale! Vale, bestial. Em, cómo sale un elefante de la ducha? No, de la piscina. Saliendo. ¡Mojado! ¡Mojado! Vale, ni bestial. em... Ezentu ertxe, mojadun zemean. Artzaipatek ditu behatzi ardi. Bale, bale. Ze, a ver, elefante bat sartzen bat piztina batean nola ateako da. Guztia, guztia, eta... Hombre, <laughs> Pues eso. <laughs> Es que... ¡Para despistar. Hori da, porque ya bat, ja pentsatuko ez es es que elefante bat zara jartzen ¡Es que badago beste bat dela. De qué color sale, o sea, eh, un, caba, un caballo blanco entra en un mar, en un mar negro. ¿De qué, mm. cómo sale? Mojado. Mojado. Oida. Eso le voy a decir. <laughs> Amarillo. bueno, ni beste. <coughs> Artzai batek ditu behatzi ardi. hiltzen zizkio denak. Excepto behatzi, zenbat ditu? Behatzi. behatzi. Bai. A ber. Zemabetzi ditu baina hilara. Bale, orain ni beste bat. Ze jone bilagun doazte mendira, en mendira eta sagarrondoz daude beteak. En euri hasten da eta sartzen diako bazulo batean ez bustitzeko. Mm. Ez? Deitzen nahi digute. Ba, ba, bueno, lasai. eta eh, ez bustitzeko sartzen diako bazuloan. Edo En, bukatzen dunean euri aiteaz, lagun bat ateratzen da. Jaten du xagar bat eta bihurtzen da zuaitza. Beste laguna nola daki? en zein den bere laguna? Zerbe ez dago guztia. Hori da. Zerbe ez dago guztia. Zerbe ez dago guztia. Zerbe ez dago guztia. Zerbe ez Es que supongo su técnico, su duchatu, ma, ba, herido mingito al entero que egiten. Oida, ya, cochino. Eta bestia, se la cochina, edo cochino. Pastelina A ver, ni acas de Esteban, me la acabo de adivinar. Turister. Importa eso. A ver. Para aquí, para aquí. Y cacha, ta, hasta Hasta acá. Oye, carrico, ta bomboya aquí, no hay tú. Ah, bueno, bueno, bueno, Esteban. Ah. Ahora oh, Un carro. Pues venga. Has matado y neni, dale. Ya. Vale, ese has matado eso. Ah, Vale, pues esan. A ver. Hasta iba ditu en Amaika zaliz. Y entonces que ez da es da. Bueno, me da igual, no son dos. Eta, este es Iru. Zer va Amaika. Ez. Ah, bueno, bai, bai. Se ez, eso. Es que era merdiña. Ah, chupa tu inel, negabe. <laughs> Me dio asco tan No. Hombre, anatzen egarri, aurrian jatzen... Honen giru aldi! <laughs> Berri jarri dia zungo, eh! Ematen du teknikoa junin dela. Ez que nukon esklabizatu hor. Ja, den dut nago. Ez, ez, ez, ez, jomi ez! Jomi ez! Bueno, beste asmakizun bat? Dakizuzuk? Yes. Pues, a ver, ni. Aia, ah, bultatzea. En, a ver, mmm... Bueno, a ver, ese es ese. Eh, Lika en la junta aquí no fan y eh, Bueno. Bye, ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Ah! ¡Agur! ¡Agur! A ver, peño, ¿vada que estuviste? ¡Agur! Hemena torre. ¡Seguin de su! Orencereta marido mingui era, man. Es que es que izan un segon, orduan, Google Maps erabilibia izan behar dugu, maña em, orduan konturatu gea, bai? Em, no las genekin, ez da este sin genula jarri Google Mapsen, ata orduan ah, pues. Ya, ya. bueno, Bueno, me digute ya ordua dela bukatzeko, ordun igual ya da hobeto buscar. Vale, la coach, chico de tu bueno. asmakizuna. Tablito, pon la polla. Agu Agu Agu Agu Agu Agu Punto. Uh. Chay, Vale, vale. Bat, bimta, a, a, gu, gu, Agur. Agur. Chay, chay, chay, chay, chay. El ¿Qué? técnico nos quiere decir algo. Ah, igual música te du jartzeko, bai. Eh. Ah, bueno, música pixka bat eta surprise. Surprise? Eh, Hostia, zer izangoa. Música piscaba bat la polla. Vale la ¡Dale caña caña! en el campo para la tierra. Gol en el campo, paz en la tierra. Gol ¡Bi! ¡Bi! vale, aquí du! Pablo, Rey Pablo, Rey Pablo. Iru, iru, eh? Urtarrila botatzen duzu? vale iru vale Bale, zeinek de Ni! iru Iru! Oh, bueno, pues... Aquí ¡Ni! Menoria gana. No, seguro. Bai, Bueno. Bueno. Pues... Según zertan, eh, según zertan. Agur esango dugu. Hori da. bai. Gabonon. Bai, Gabonon. Urte berri hon. Eta espero dut Gremlin pilantziko egin segiltzea. Ondo. Urte berri hon. pasatzea. Hori da. pasatzea. Gabon txarrak eta. Espero eh, dut. Eh, nola zen? eh, no la hacen, no la hacen, no la hacen, eh, no le hacen. está marido Mingui, domingi mm. causa charra, que ekartzea, está, bueno, igual Menos neri. Eta eh, no no sé no olen, hogeita la gauarena, egun, eh, eske bat zen, eh, noche buena y noche vieja, es noche vieja da, eh, Amaika. Bueno, pues, hogeita la ez de izango noche buena, izango noche mala. es hoy da amaika. Hori da. Eta guri txiri gustatu zaila. Aio, Bueltan agur. Badak izu? Itzuli dira, udaberrikoak izpiak, loiolako zeru gorriak, erdibana.